Եթերում օրացույցն է։ Այսօր դեկտեմբերի 18-ն է, տարվա 352-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1787 թվականի հենց այսօրը Նյու Ջերսին դարձավ Միացյալ Նահանգների 3-րդ նահանգը։ 1806 թվականին սկսվում է ռուս-թուրքական պատերազմը։ 1892 թվականի այս օրը առաջին անգամ բեմադրվեց Պյոտր Չայկովսկու Շիլկունչիկ նշանավոր բալետը։ 1918 թվականին ստեղծվեց Armenpress հայկական լրատվական գործակալությունը։ Armenpress-ը ստեղծվել է Հայաստանի առաջին հանրապետության ազգային ժողովի որոշմամբ, որպես հայկական հերագրական գործակալություն։ Ներկայումս հանդիսանում է փակ բաժնետիրական ընկերություն, որի բաժնետոմսերը տնօրինում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ 1920-ից 1922 թվականներին այն կոչվել է Արմեն Կավրոստա, ապա Արմեն Ռոստա 1922-ից 1972 թվականին հայկական հերագրական գործակալություն, 1972 թվականին վերանվանվել է Արմեն Պրես։ Գործակալությունը լուսաբանել է հանրապետության աշխատավորության նվաճումները տնտեսության, գիտության եւ մշակույթի, ժողովրդական կրթության եւ առողջապահության բնագավառներում։ 1959 թվականին ստեղծվել է հայկական հերագրական գործակալության ֆոտոխրոնիկան։ 10-ի հետ ունեցած լուսահեռագիր կապով։ 1967 թվականից գործակալությունը օգտվել է Երևան-Մոսկվա-Բեյրութ, 1970 թվականից Երևան-Մոսկվա-Նյու Յորք եւ 1972 թվականից Երևան-Մոսկվա-Փարիզ հերատիպ կապերից, որոնք խորթային Հայաստանի մասին նյութեր են հաղորդել Սփյուռքահայ բարբերական մամուլին։ Թարգմանել է խորթային միության հերագրական գործակալությունից ստացված նյութեր, միութենական եւ արտասահմանյան տեղեկատվություն եւ տրամադրել մամուլի տեղական օրգաններին, հերոստատեսությանն ու ռադիոյին։ Armenpress-ը ստեղծել է շատ տերմիններ եւ նորաբանություններ, որոնք մտել են արդի հայրենի բառապաշարի մեջ։ 1920 թվականի այսօրը խորթային Հայաստանի արդարադատության ժողովրդական կոմիսարիատի հրամանով վերացվում են 5 դատարանները։ 1940 թվականին նացիստական Գերմանիայի կողմից հաստատվեց նախապես ծրագրված բարբարոսսա գործողությունը՝ Գերմանիայի խորթային միության վրա հարձակվելու պլանը։ 1966 թվականի այսօրը հայտնաբերվեց Սատուրնի արբանյակ Էպիմեդեը։ 1993 թվականի այսօր ադրբեջանական 60 հազարանոց բանակը աֆղան մոջահեդների եւ այլ վարձկանների օգնությամբ լայնածավալ հարձակմանն է անցնում Ղարաբաղյան ռազմաճակատի ողջ երկայնքով։ 2000 թվականի այսօրը Թունիսում հեղափոխություն սկսվեց։ Արդյունքում երկրի նախագահ Զինել Աբիդին Բեն Ալին 2011 թվականին հրաժարական տվեց։ այսօրը ծնվել են 1904 թվականին է ծնվել ամերիկացի կինոռեժիսոր, սցենարիստ, օպերատոր եւ պրոդյուսեր Ջորջ Սթիվենսը։ 1906 թվականի այսօրն է ծնվել հայ սովետական դերասան Գուրգեն Շահնազարովը։ 1928 թվականին Խորթայն Հայաստանի վաստակավոր նկարիչ Հենրիկ Սիրավյանը։ 1933 թվականին հայ գրականագետ, քննադատ ու թարգմանիչ Ելենա Ալեքսանյանը։ 1946 թվականի հենց այսօրն է ծնվել ամերիկացի աշխարհահռչակ ռեժիսոր, սցենարիստ եւ պրոդյուսեր Սթիվեն Սփիլբերգը։ Ամերիկյան կինոակադեմիայի կողմից հրապարակված ամերիկյան բոլոր ժամանակների 100 լավագույն ֆիլմերի ցանկում ռեժիսորներից ամենաշատը նրա ֆիլմերն են։ 5 ֆիլմ, իսկ ամերիկյան բոլոր ժամանակների 10 լավագույն ֆիլմեր ըստ 10 ժանրերի ցանկում 3 ֆիլմ։ 3 անգամ արժանացել է Օսկարի, որից երկուսը որպես լավագույն ռեժիսոր։ Նրա 20 ամենաշահութաբեր ֆիլմերը ընդհանուր թվով աշխարհում հավաքել են 8.4 միլիարդ դոլարի եկամուտ։ Նրա ամենահայտնի ֆիլմերից են Ծնոտներ, Ալմոլորակայինը, Ինդիանա Ջոնս, Զարմանալի պատմություններ, Արևի կայսրություն, Միշտ, Շինդլերի ցուցակը, Յուրայի դարաշրջանի այգին, Փրկել Շարքային Ռայանին, Ամիստադ, Բռնիր ինձ եթե կարող ես, Տերմինալ, Մյունխեն, Մարտական ձի, Լինքոն Լինել ռեժիսոր նշանակում է ապրել բազմաթիվ կյանքեր։ Կարծում եմ մարդիկ հենց այդ պատճառով էլ հաճախում են կինոթատրոն։ Սթիվեն Սպիլբերգ (1975 թվականի այսօրն է ծնվել երգչուհի երգերի հեղինակ Սիան)։ 1980 թվականին ամերիկացի երգչուհի երգահան եւ դերասանուհի Կրիստինա Ագիլերան 2001 թվականին ամերիկացի երգչուհի երգահան եւ երգերի հեղինակ Բիլի Այլիշը այսօրը տոնում են։ Մոլդովայում այսօր ոստիկանության օրն է, Նիգերում անկախության օրը, Ռուսաստանում այսօր քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության աշխատակիցների օրն է։ Միջազգային տոնացույցում այսօր փախստականների միջազգային օրն է։ Այսօր դեկտեմբերի 18-ն է, տարվա վարտի մնաց 13 օր։